Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekėme tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien tuo. Mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę. Ištvermė išmėginta dorybė, išmėginta dorybė vilti o viltis neapgauna, nes Dievo meilė išlieta mūsų širdise šventosios dvasios, kuri mums duota. Mums dar esant silpniems, Kristus skirtų metu numirė už bedievius. Vargu ar kas sutiktų mirti už teisųjį, nebent kas ryštusi numirti už gerą darį. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebe buvome nusidėjėliai. Tad dar tikriau dabar, kai esame nuteisinti jo krauju, būsime jo išgelbėti nuo rūstybės. Jeigu, kai dar buvome priešai, mus sutaikė su Dievu jo sunaus mirtis, tai juo labiau mus išgelbės jo gyvybė, kai jau esame sutaikyti. Negana to, dar galime didžiuotis Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris mus sutaikė. Todėl kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis prasiskverbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Nuodėmė buvo pasaulyje ir iki įstatymo, bet nesant įstatymo, nuodėmė negalėjo būti skaitoma. Vis dėlto nuo Adomo iki Mozės mirtis valdė ne tuos, kurie nebuvo padarę nuodėmių, panašių į nusižengimą Adomo, kuris buvo būsimojo provaizdis. Bet dovana yra kas kita negu nusikaltimas. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo turėjo mirti daugelis, tai dar labiau Dievo malonė ir vieno žmogaus, Jėzaus Kristaus malonės dovana sukaupu atiteko daugybei. Ne, dovana yra ne tas pat, kas vieno nuodėmi. Juk teismas virto pasmerkimu dėl vieno kaltės, o malonė iš daugybės nusikaltimų atvedė iki nuteisinimo. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Taigi, kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė pasmerkimą, taip vieno teisus darbas visiems laimėjo nuteisinimą, kad gyventų. Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisūs įstatymas įsiterpė, kad nusikaltimas dar padidėtų. Bet kur buvo apstų nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė. Kad kaip nuodėmė viešpatavo mirtimi, taip malonė viešpatautų teisumu amžinajam gyvenimui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų.